poimen kai lucideis poimen heuron lucideis tutus meta polles epimeleias etrefen oiomenos hoti teleiocentes umonon ta heautu probata terre esusin alla kai hetera harpas dontes autoe oisusin hoide hos takista euxethesen adeias tu contes proton autu ten poimnen diaptheiren erxanto. Cae hos tauta eisteto anastenaxas eipen. Al ego ge dica ia tigar tu utus ne pius ontas esois don hus edei cae euxemenus anairein, Hutos hoi tus ponerus περί δόντες λανθάνουσι κάθε αυτον αυτούς